Привіт, друзі! Хто з вас володіє англійською мовою? Норвежці, нічого не відповідаючи, підступили ще ближче. Юнга відчув хвилювання. Він озирнувся і побачив, як один з прибулих обома руками забрав їхні рушниці. У цій мовчанці, у суворих обличчях і нахабному забиранні рушниць відчувалось щось грізне. Го, сказав один норвежець і показав рукою, наказуючи йти чому річ обурився Лейте? Ми радянські моряки, розумієте? Чекаємо ландрупа, ландрупа. Нам треба капітана Ларсена. Капітана Ларсена. Го. Грізно насуплюючись, гримнув норвежець. Решта лижників натиснула, і делегати змушені були скоритись. Їх повели до норвезького табору. Що за напасть? бурмотів Лейте. Де їхній дурнючий капітан? Що за фокуси-покуси? Стьопа, зовсім розгубившись, тиснувся ближче до старого боцмана. Думка посилено працювала над розгадкою, чим викликано цей напад. У мене є лише одне пояснення, сказав Юнга, звертаючись до Лейте. Мабуть, норвежці між собою пересварились, і у них щось подібне до війни. Підозріла поведінка Ландрупа тепер ясна. Він боявся зустріти ворогів. Капітан Ларсен не запрошував нас до себе. Треба думати, тому що не хотів розповідати про ворожнечу. До того ж він, мабуть, і сам не без гріха. Чи не готуються ці лижники напасти на табір? Щось не схоже, відповів боцман. Вони йдуть ніби додому. Справді, норвежці йшли купкою голосно розмовляли і не дотримувались ніяких правил військової науки про напад. Підійшли до табору. Кілька чоловік вийшли на зустріч, але серед них не було ні капітана Ларсена, ні Ландрупа. Прибулих зустріли радісними вигуками. З делегатами ж поводились, як із злочинцями. Їм зв'язали руки і поставили коло них трьох озброєних людей. Де ж той капітан і його крижаний лоцман? буркнув Лейте. Боюсь, відповів Юнга серйозно, що вони в такому ж стані, як і ми, коли не в гіршому. Лейте починав схилятися до думки свого юного друга. Аж ось із маленької хижки вийшов чоловік і щось сказав вартовим. Потім він звернувся до полонених і, показуючи рукою на двері, знов вимовив уже знайомий їм го. Стурбованих делегатів повели в хижу. Перше, що впало йому в вічі, це низька стеля, нари, багато людей і залізна до червоного розжарена піч. Боцмана й юнгу проштовхали вперед. За столом на дерев'яному оцупку, що заміняв стілець, сидів капітан Ларсен. Підвівшись, він сердито глянув на обох і запитав по англійському Хто ви? Радянські моряки. Представники з пароплава Лахтак, відповів Лейте. Я думаю, ви прекрасно мене впізнаєте, капітане Ларсен. Мене дуже дивує ваше поводження. Я вимагаю негайно нас розв'язати, перепросити, пояснити, що це за непорозуміння, і покарати винних. Капітан Ларсен скривився, наче від нетерплячки, і сказав, щоб Лейте говорив коротше. Лейте замовк. Ви нахаба й бандит, заявив тоді Ларсен. Скажіть, чому ви нападаєте на моїх людей? Ви напали на ландрупа, ви тримаєте під арештом Олаунсена і Карсена, ви готували напад на наш табір. Чи посмієте ви виправдуватись? Почувши такі жахливі обвинувачення, Лейте відчув, як від люті кров ударила йому в голову і напружилися м'язи. Він шукав очима ландрупа, але того в хаті не було. Де цей падлюка ландруп? крикнув старий моряк. Він лежить після ваших побоїв, відповів Ларсен. Отаке він вам розповів? запитав Лейте. Так. І ви йому вірите? Вірю, він дав незаперечні докази. Які докази? Скажіть, хто з вас негідник і падлюка? Чи ви всі? Бандит. Розбишака, розсердився норвежець. Він ще сміє лаятись. Ларсен звернувся до матросів, що насторожено стояли навколо. Він віддав їм наказ.